sveti nektarije, oče Bogu mudri, primi čuvaru vere pravoslavne, ispovedanje usta ljudi hristoimenitih, koji se sabraše danas u hramu blagodaću Božijom, koja u tebi živi. Vest dostiže do zemlje srpske, da se ti, veliki među svetima ugodniče Božiji, javljaš na svim stranama sveta – onima koji prizivaju ime Tvoje i da od raka iscelenje bolesnima daruješ. Čusmo za jereja Tvoga imenjaka Nektarija, koji hram u ime Tvoje podiže, sa mukama velikim, jer od raka na grudima teško bolovaše i krvu svaki dan iz rane isticaše i stradaše on veoma, ali delo sveto ne ostavljaše, A ti si svetitelju mnogomilostivi, sa neba iznenada sišao i pred njim se u hramu pojavio. On pak, misleći za tebe da si sabrati jedan od smrtnih od tebe, zatraži da se za njega pomoliš i reče Bolestan sam veoma, ali hoću tu crkvu da podignem, da u njoj tu liturgiju makar jednom odslužim zajedno sa parohijanima, a posle neka umrem, jer se smrti ne boji. a ti si oče, iako bestelesan, beše, suzama lice svoje orosio. I zagrlivši stradalnika, celivao si ga i rekao, ne tuguj čedo moje, jer ćeš, pošto bolešću budeš iskušan, ubrzo ozdraviti i svi će za čudo ovo saznati. Onaj pak iscelivši se razume da s kim je govorio, ali ti si tad već nevidljiv postao. O veliki ugodniče Hristov nektarije, taj hram je danas dovršen i čudesa se tvoja kao more umnožiše. Mi shvati smo da molitve pravednika treba da budu podržane našim usrđem za službu Božiju i rešenošću da za Hrista umremo, da bismo ozdravili. Mole oče pravedni, bolesna čeda tvoja, da se na nama ispuni volja Božija, dobra, ugodna i savršena, jer Bog neće smrti grešniku, već da se grešnik obrati i živ da bude. Ti pak proroče volje Božije, isceli nas blagodatnim javljanjem svojim, da veliki bude Bog na nebesima i na zemlji u vekove vekova. Amin.